Tavam prātam un ķermenim ir absolūti atšķirīgas vajadzības, bet prāts kontrolē ķermeni. Ķermenim ir vajadzības, no kurām nevar izvairīties. Tev ir jāēd, jādzer, tev nepieciešama pajumte, miegs un seks. Visas šīs vajadzības ir pilnīgi dabiskas un viegli apmierināmas. Problēma ir tā, ka prāts saka, tās esot viņa vajadzības. Prātā mēs izveidojam veselu ilūziju burbuli, un prāts uzņemas atbildību par visu. Prāts domā, ka tam nepieciešams ēdiens, ūdens, pajumta, drēbes, seks. Bet patiesībā tam vajadzību nav, vismaz ne fizisku. Tam nevajag ēdienu, skābekli, ūdeni, un tam nav vajadzīgs seks. Kā to pierādīt? Kad tavs prāts saka, es gribu ēst, tu ēd, un ķermenis ir pilnībā apmierināts. Bet prāts joprojām domā, ka tam vajadzīgs ēdiens. Tu ēd un ēd, bet nevar šo vajadzību apmierināt, jo tā nav reāla. Vai, piemēram, vajadzība apsekt savu ķermeni. Ja tavam ķermenim nepieciešamas drānas, jo vējš ir augsts un saule pārāk karsta, bet tas ir nepieciešams tavam ķermenim, un šo vajadzību ir viegli apmierināt. Kad vajadzība ir tavā prātā, Tev var būt tonnām drēbju, bet prātam vajadzējis vēl. Tu atver skapi un tas ir pilns ar drēbēm, bet prāts nav apmierināts. Ko tas saka? Mums nav ko vilkt mugurā. Prātam vajadzīga vēl viena mašīna, atvaļinājums, viesumāja draugiem. Visas šīs vēlmes, ko tu nevari pilnībā apmierināt, ir prāta radītas. Tāpat ir ar seksu. Kad šī vajadzība ir prātā, tu nespēji to apmierināt. Prātā ir arī visi priekšstati un zināšanas. Prātam seks nav vajadzīgs. Prātam ir vajadzīga mīlestība, nevis seks. Tavai dvēselē ir nepieciešama mīlestība, bet prāts nevar iztikt bez bailēm. Bailes arī ir enerģija, un tās ir prāta dar barība. Negluži tāda, kādu tu gribēji, tomēr tā darbojas. Mums jāatbrīvo ķermenis no prāta tirānijas. Ja mums vairs nebūs prāta vajadzības pēc ēdiena, vai seksa, viss kļūs daudz vienkāršāk. Pirmais solis ir sadalīt vajadzības divās kategorijās – ķermeņa un prāta vajadzībās. Prāts jauc ķermeņa vajadzības ar savējām, jo tam ir jāzina, kas es esmu. Mēs dzīvojam ilūziju pasaulē, un mums nav ne jausmas, kas mēs esam. Prāts rada visus šos jautājumus. Kas es esmu? kļūst par lielāko noslēpumu, un vajadzību justies drošībā apmierina jebkura atbilde. Prāts saka, es esmu ķermenis, es esmu tas, ko redzu, es esmu tas, ko domāju, ko jūtu, man sāp, un es asiņoju. Prāts domā, ka tas ir ķermenis. Ķermenim ir vajadzība, bet prāts saka, man vajag. Prāts uztver ķermeni personiski, jo cenšas saprast, kas tas ir – Tas ir pilnīgi normāli, ka vienā brīdī prāts uzņemas kontrol, kontroli pār ķermeni, un tā, tā ir līdz tam laikam, kad tu sāc saprast, kas tu neesi. Tavs prāts sāk saprast, ka tas nav ķermenis. Tavs prāts saka, bet kas tad es esmu? Vai roka? Ja nocērt roku, es vēl joprojām esmu es, tātad es neesmu roka. Tu ņem nost visu, kas neesi līdz vienīgi vienīgajam, kas paliek, savai būtībai. Savas identitātes atrašana ir ilgs process. Šajā procesā tu atsakies no iedomātā stāsta, kas ļauj tev justies droši, līdz beigās saproti, kas patiesībā esi. Tu uzzini, ka neesi tas, par ko esi sevi uzskatījis, jo pats neesi izvēlējies savus uzskatus. Šie uzskati jau bija, kad tu piedzimi. Tu uzzini, ka neesi savs ķermenis, jo spēj funkcionēt arī bez tā. Tu sāc atšķirt, ka neesi sapnis, ka neesi prāts. Meklējot tālāk, tu saproti, ka neesi arī dvēsele. Beigās tu atklāji kaut ko patiesi neticamu. Tu atklāji, ka patiesībā esi spēks. Spēks, kas ļauj ķermenim dzīvot, spēks, kas ļauj prātam sapņot. Bez tevis, bez šī spēka, ķermenis sabruktu uz grīdas. Bez tevis sapnis izšķīstu nebūtībā. Tu patiesībā esi spēks, dzīvība. Ieskaties acīs kādam sev blakām, un tu redzēsi dzīvības apziņu mirdzam viņa acīs. Dzīvība nav ķermenis, tā nav prāts, tā nav dvēsele, tas ir spēks. Caur šo spēku sīdainis kļūst par bērnu, pusaudzis pieaugušo, cilvēks atražojas un noveco. Kad dzīvība pamet ķermeni, tas sairst un pārvēršas putekļos. Tu esi dzīvība, kas plūst caur tavu augumu, prātu un dvēseli. Sajūti šo dzīvību, tu saproti, ka esi tas spēks, kas liek puķei atvērties un aizvērties, kas liek kolibrī lidot no zieda uz ziedu. Tu saproti, ka esi katrā kokā, katrā dzīvniekā, auglī vai klintī. Tu esi tas spēks, kas pārvieto vēju Viss universs ir dzīva būtne, ko darbina šis spēks, un tas tu esi patiesībā. Tu esi dzīvība.